सुच तूं बेरा सरत हम तॾहिं साध साम अरब दी को तूं सॼे साम तॾहिं सोणी जवानी तूं सॼे साम रिया कुल दिल दिल तूं पासे मदा सदा जीवे सुवासुरा